τα χερπετά. Χάι χέλμινθες βιβρόσκουζι τα χεμόν πράγματα. ως κόλεξ τεν γέν, χε κάμπε το φυτόν. Τέτιξ τους καρπούς, κανθαρίς ΤΟΝ σύτων, τερεδόν τα ξύλα. Χωσές εσθέτας, χε σύλφε βίβλον. sepes creas kai tyron acari ten trija hopsullos skirton hofseir os don coris hemas autus dacnusin he kunomia bdallei to haima hop bonbux serikon ergazdetai ho myrmex filoponos estin Ho arachnes arachnion neethei amphiblestron tais muiais. Ho cochlias to oikidion hautu pericomisdei.